«Chiu la homo conas sian planedon?» Uno e la resultui de la scienza esplorado estas montri che ni ne bone conas nian planedon. Dum la productado de sia libro Geneso anta o quelca iaroi, la brasilia fotografisto Sebastião Salgado constatis che presca duono de la ter surfazzo neniam estis visitita de iu ein homo. Cae la marfundo estas alia ancora neconata parto de nia tero. Dum la iaro du mil dexes, cent dudec hoc scienzistoi el dec du landoi sin dedicis al pena laboro cae publicigis la raporton staton de la mondai plantoi, sub la cunordigo de Kew Gardens en Londono, unu e la plei i centroi de botanico en la mondo. Tiui i de plantoi el trovis mil septcent tridec novain spezioin, el kiui la plimulto en Brasilo, Africo, cae sudorienta Asio. Gravega el trovo estis dec unu tipoi de manioco, char ili malfermas eblezoen por nutrado de milionoi da homoi quiui dependas de tiui plantoi en TROPICAE regionoi. Simile ocasis relate al vanilo, sucercano, cae caporo. Crome, la rapporto al donis dudec hoc mil specioin alla listo de plantoi cun medicina uso. Multae nove eltrovitae plantoi vivas en malagrablai locoi concerne la climaton, cae tio faris la laboron de la esploristoi suffice malfacila. Oni simple ne attentis pri ili, pro la malbelezzo de la medio quie ili existas. Iui spezioi probable iam malaperis antau ol oni povis coni ilin. Aliai iam estas minatsatai je estingigio. En malio oni trovis spezion de flora arbo, de quiu existas apenao dec individuoi en la tuta mondo unu e la plei gravae minacoi estas bruloi. Milionoi da hectaroi brulas ciu iare sur la planedo. Alia minaco estas iui lacertoi, mushoi cae scaraboi. La Brita institucio Kew Royal Botanic Gardens collaboras con pli ol ducent quindec aliai institucioi en la mondo, en diversai landoi. Giai esploristoi assertas che ancora existas granda quanto da neconatai plantoi en nia mondo. Coni nian mondon, lautiu aspecto, dependas de educado de la homoi. Infanoi generale ricevas belen libroen pri bestoi, sed la instruoi pri plantoi estas ofte enuigai cae tro technicae. Oni multe parola pri la minaccio al spezioi de bestoi, sed oni forgesas che la bestoi dependas ancau de vegetajoi. De la flauro dependas pura aero, pura aquo, cae biologia diversetso.